Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Babu auqatu nehi, e, poglavlje zabravljena vremena, odnosno e, spomenut će ovdje jedan, dva hadisa, dva hadisa u ovom poglavlju, zabranjena vremena, e, to je 52. i 53. hadis koji govori znači o, vremenima u kojima je zabranjeno klanjati. Mi smo to obrađivali iz fika, samo da ponovimo ovdje, znači riječ je znači o e, e, određenim vremenima, a to su ona tri vremena, znači od e, nakon sabah namaza do, do podizanja sunca za visinu jednog kuplja nakon što izađe, kada je sunce u zenitu i nakon e, kindije namaza dok ne zađe sunce. To su ta tri zabranjena vremena u kojima je zabranjeno klanjati namaz. Koji namaz je zabranjeno klanjati i oko drugih detalja, to ćemo sad spomenuti išala, gdje su vezani za ova dva hadisa. <clears throat> e, smisao ovog propisa, zašto u ovim vremenima zabranjeno klanjati, uglavnom E, većina učenjaka koje je pisalo o toj, toj temi, o mudrosti toga je kažu e, ibtijadu an mušabehat il kufar. Da bi, se, e, da bi se bilo daleko od, od sličnosti sa kjafirima u njihovim badetima, odnosno mušicima. Oni koji obožavaju neko drugo mimo Allaha Đelešanuhu ili kjafirima koji obožavaju na neispravan način. Znači, zbog toga je došla zabrana u ovim vremenima. E, zato što imamo znači, neke, e, e, neke širijske tekste koji su potvrdili, koji su potvrdili da, da, da mušici, kjafiri u ovim vremenima čine i badet. I da bi se to izbjeglo, da bi se to izbjeglo, znači došla zabrana klanjanja u ovim vremenima. Govorit ćemo detaljnije o tome. Uglavnom, hadis koji su spomenuti ovdje su sljedeći hadis An Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma Kale šehide indi rižalun mardijun Kaže, posvjedočili su kod mene ljudi, muškarci, mrdijun, koje, sa, sa čijom vjerujem e, e, smo zadovoljni ili treba biti zadovoljan. Wa ardahum indi Omer. Kaže, a naj, e, ona sa kojim, kod mene, sa kojim treba biti najviše zadovoljan je Omer, radi Allah anhu. Ana Rasulullahi sallallahu alaihi sallam neha ani salati ba'de subhi hatta tatlu šems. Kaže da je Allah poslanik sallallahu zabranio namaz Eh, nakon sabaha sve dok eh, sunce ne izađe. abadel asri hata tagrob. I nakon ikindije dok ne zađe sunce. Kaže, voma fi ma'nahu min hadith. To, to navodi autor Mahdisi, kaže i u tom značenju od hadisa. Drugi hadis sljedeći, pa ćemo prokomentarisati oba hadisa, kaže An Sa'id An Sa'idin al-Hudri radijallahu anhu, ani Rasulullah sallallahu odse od Ebu Sa'id al-Hudrija, a ne bi Sa'id al-Hudri, od Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu anhu, da je Allahu poslani sallam rekao, kale, la salate ba'de subhi, hatta tertefiju šems, wa la salate ba'de al-asri hatta tegibe šems. Nema namaza, e, nakon sabaha, dok se, e, hata tertefija dok se ne uzdigne sunce, ne podigne sunce. Vala salate badal asr hata šems. Niti e, ima namaza nakon ikindije sve dok ne zađe sunce. Zanimljivo ovdje, malo prije smo govorili o tome negaciji. I ovdje kaže nema namaza nakon nema namaza nakon e, sabaha dok sunce ne spodigne. Da li ova negacija nema namaza znači ako bi neko klanjao u tom periodu namaz da mu namaz batil da mu namaz bate, znači negiranje valjanosti maza, ili se negira, ili ukazuje da je mekru uklanjati ili je zabranjeno, ako se klanja da isprava namaz, znači o tome smo govorili ono prije šta znači ta negacija što dođe u šerijskim tekstovima. E, Kalan musannifu, wafil babi, kaže autor, na koga se ovdje misli kaže musannif? Kalan musannifu, wafil babi an Ali ibn Abi Talib. A? od Magzija, znači misli Magzija na autora, na autora uh, Umdetul Ahkam. Kaže, Vofil Babi, u ovom poglavlju, kojem poglavlju? Zabranjena vremena. Kaže, prenosi se od Ali ibn Abi Taliba, od Ali radjelahon, od Abdullah ibn Amra ibn uh, al-Asa, od Ebu Hureyri, a Semureta ibn Džundubo, od Semuri, znači, od uh, Selemeta ibn Ekva, uh, od Selemi, od Zida ibn Thabita, od njega od Muaz ibn Džebela, od Kab ibn Murrata, od Ebu Umamete Bahilija, Amra ibn Abeseta Sulemija i Aiše. Radi Allahu anhum. Wa sunabihi. Kaže, volem jesma mine nebi fe hadithuhu mursel. I kaže, od sunabihija, i od njeg se prenosi, kaže, on nije čuo hadis od poslanika, sallallahu alaihi pa je mursel. Navodi ova ashabe, da se od njih prenosi u ovom pogledu zabrane klanjanja u zabranjenim vremenima, znači vrijeme kada je zabranjeno klanjati, da je preneseno od ovih ashaba. Naravno, ovdje odmah moramo komentarisati da ovo što on naveo ovdje od ashabe, preko deset ashaba, da ovo nije, došlo sve u dva sahiha ono što je došlo u dva sahiha od svega ovog je ovdje, znači samo u dva sahiha mislim da je mutefek alihi, to je samo hadis od uh, Abdullah ibn Amra i Ebu Hureyre. Od Abdullah ibn Amra i Ebu Hureyre je došlo Znači, mimo ovog ovdje, znači, mimo od Ebu al-Hudrija i mimo, mimo Abdullah ibn Abasa. Znači, govorim ovdje što je naveo ova imena od ashaba. A, pa, a, što se tiče e, u tome što se izdvojio muslim, a to je od Aiše i Amra ibn Abese, a što je spominjao ovdje hadis od, e, od Ibn Asa Kabed ibn Murrata, a to je ga Taberani, i čak i u svih hadisa, neće znači, ni svi vjerodostojni, da ima određenih slabosti od nekim od ovih hadisa. A Tahavi bilježi od Semure te. Znači ovo što navio ovdje imena shaba, e, znači, e, ne mora, znači nije to, ne znači to da je to sve Buhari i muslimu, nego je to mimo Buhari muslim većina ovih, ovih shaba koji, od kojih se prenosi ovaj hadis. Dobro. Ova dva hadisa, ova dva hadisa znači govore o zabranjenim vremenima. Malo prije smo spomenuli, znači da je ovdje riječ Eh, ova dva hadisa, znači govori, eh, ova dva hadisa spomenuto zabrana klanjanja nakon sabah namaza dok, eh, dok sunce se ne izađe, ne podigne se. Ne podigne se, uglavnom učenjaci to govori da se vrni kaže kajde tuli rum, znači na, na nivo dužine koplja. Koji je to sad nivo čuju dužine koplja? Kako, kako možemo imati koja je to visina dužine koplja? ko je kakvog koplja, koliko koplja, onog ratničkog koplja ili nekog našeg tamo što mi igramo kod djeca, kakvog koplja. E, neki učenjaci spominju da tu stvar misli se kaže, otprilike kaže ma jakrobu min telateti em, emtar, kad otprilike neka 3 metra, visine je 3 metra. Znači nije to obično malo koplje, nego veliko koplje, ratno koplje. Znači ono kad se podigne na visinu. A onda opet Ovaj, zavisi na kojoj udaljenosti to koplje staviš od sebe. Ako ti je jako udaljeno, onda podzanje sunca nije velika. Ako ti je jako blizu koplje, znači onda treba na u neba. Znači, na, na kojoj udaljenosti koplja od tebe. Kad kažemo da, da su digne sunce na visinu koplja. A onda da sve to izbjegli, baratanje s to kod nas kažu otprilike koliko ono, 20 minuta, pola sata, 15, kako gdje. A onda i to nije precizno. Zašto? Pa zato nije isto, znači dizanje kuplja u, u akvatorskim zemljama, akvatorskim ko ovim ovdje, jel, na sjeveru ili na jugu. Je, znači, gdje sunce u stvari uopšte i ne, ide do polovine neba, nego svakako na nekoj strani tamo uvijek na... Ovaj, tako da se ono, koliko god nas malo digne, prođe vremena sat, da se vrlo malo diglo. Dok recimo tamo u varovskom svijetu ne prođe 15 minuta, ono već oskočilo gore, visoko u nebo. Tako znači da e, mjerilo ni sata, ni koplja nije istovjetno i ne važi za isto mjesto. Tako znači po tom pitanju imamo precizno nešto određeno. Znači nemamo precizno određeno, čak nije došlo u, hadisu to znači za visinu koplja nego to govor učenjaka. Uglavnom, iako je dosta vjerojatno ima slabost u tom hadisu, ovaj, e, Ovdje je govorimo znači, da imaju neke stvari, neki detalji u šerijskim tekstovima koji nisu precizno objašnjeni. I oko toga, od toga, toga ne treba da čovjek bude onaj cijepidlaka. Nisu precizno određeni. Poput toga, recimo, došlo u šerijskim tekstovima da treba prilikom abdesta oprati lice. E sad, hajmo, šta je definicija lica? U šerijskim tekstovima nije došlo šta je definicija lica. Lice je ono što dođe naprijed čovjeka, prednji dio. Koje su granice lica? odavde do onde, odavde. Dobro, šta ćemo s ljudima koji imaju velike sulufe, koji imaju velike zaliske gore, koji čelavi? Gdje mu je lice gore? Do po glave ili do niže, neko ima, neko kosa nikne odmah iznad očiju. I tako da, znači, te granice, znači, te granice, znači, nisu pojašnjene. Znači, u tome ima opći opis, ima, e sad ti detalji, znači, čovjek, kako sad kaže, treba, znači, ako idemo sad precizno mora, znači, nisu te stvari precizno definisane. I ako jesu definisane u arapskom jeziku, opet u arabskom jeziku, znači ima, e, oni koji su opisivali, ima razilaž kod toga oko tumačenja, šta se podrazumijeva po tim. Znači ono što nije došlo precizno, ja sam plašen tekstovima, znači oko toga ne treba plaho zatezat. Znači, e, da, za te u smislu da se dok toga rodi ratovi, da se svađe vodi, da se prepirke vodi, a tu potpada i ovo ovdje pitanje. Da, li, koja vrsta kuplja, na koju kuplje se misli, u kojoj državi, na kojem mjestu, koliko minuta, pola sata, 15, 20 i tako dalje. <clears throat> Dobro. E, malo prije sam spomenuo, e, znači ovdje u hadisu došlo ovo, e, znači zabrana klanjanja u vremenu kada, kada poslije sabah namaza dok sunce ne izađe i podigne se za visinu koplja, tertefija, čak u hadisu došlo tertefija dok se podigne sunce. Šta podigne? Znači odskoči malo od zemlji. Znači to se misli, to je najbliže, znači da oskoči, znači sad ovi detalji ovamo, koplje, ne koplje, koliko minuta, to sad, znači to se već ovaj, to je približno se opisuje koliko bi trebalo, prilike, znači, a ne da mora stikno tako biti drugo vrijeme ovdje koje je došlo u hadisima, a to je kada, kada se klanja kindija namaz dok ne zađe sunce. Nije spomenuto ovdje u dva hadisa, nije, navedeno, nije navedeno onaj treći, treći vaka, treće vrijeme kada je zabranjeno, kada je zabranjeno klanjati. A to je koje vrijeme? Znači, zašto nije spomenuto Zato što ne imamo hadisa mutefeku na lihi po tom pitanju. Nego imamo hadise koji bilježi muslim svoja dva sahiha. Pardon, muslim svome sahihu od, eh, od dvojice ashaba, mislim od Ukbe ibn Amira i od Amra ibn Abeseja. U njima je došlo da je spomenuto to, e, ta, e, to treće zabranjeno vrijeme. Ona je poznati hadis Ukbe ibn Amira, selasu saatin. Tri e, vremena, tri vremena Hana Rasulullah sallallahu alejhi ve eno salije fihine, tri vremena zabranio na Allahu poslanik sallallahu da klanjamo u njima. Pa je spomenuto tu. I kaže, još čak došlo hadis, kaže, nakbure fi hinne meutana i da u tim vremenima ukopavamo naše umrle. Od ta tri vremena spominjete ovdje kod njih spominjete ova dva hadisa. A to je hine je kumu kaimu zahire. Kaže kada bude, kada bude sunce u zenitu na polovini neba. <clears throat> U drugom hadisu od Amra ibn Abesija također došlo Uh, kaže summa salla hatta yastaqil uh, dhillu bir rumhi uh, thumma aqsir ani salati fa innahu hina idhin tusjaru jahannam Govori o ovom trećem vremenu kojim zabranjeno kada je polovini neba. U tom hadisu spomenuto. Dobro. Znači nije nas spomenuto ovo treće vrijeme jer nije došlo u hadismu u na ih, nego samo spomenuto kod muslima. Ovo pitanje zabranjenih vremena, mi smo spominjali ovaj, iz iz knjige o, fiku, kada smo govorili. Međutim, ovdje samo da, da dodamo još, znači, e, ta vremena, znači imamo više mesela, otprilike neke tri mesele, oko kojih učenjaci imaju podijel mišljenje oko razumijevanja tog zabranjenog vremena. Prva stvar, a to je kakav je propis klanjanja u tim zabranjenim vremenima. Propis klanjanja u zabranjenim vremenima. Prvo mišljenje, a to je džumhur učenjaka, da je klanjanje u zabranje vremenima mekruh, a ne haram i batil. Znači, džumhur učenjaka je na stavu da je mekruh. <clears throat> Imam čak skupno čaka koji dozvoljavaju. Šta je njima dokaz ovaj, da je mekruh? Dokazuju svojim hadisma. Kaže, ove hadise ukazuju da je mekruh. A već je zanimljiva stvar, u hadisu došlo la salat, nema namaza. A mi kažemo mekruh. Kako će biti mekruh? Znači, to je stvar razumijevanja širijeskog teksta. Znači, znači logično bilo po nekom, po, po našem vanjskom gledanju, ako kaže nema namaza, znači nema batil nama, nema šta klanja tad. A, a, vidimo, znači, većina učenjaka je na stavu da je to mekruh. Manja skupina kažu da je haram. Šta je razlika među mekruh i haram? Ona koji, koji, ako kažemo da je haram, ona koji klanja, namjerno, sve su ima grijeh zbog toga. A kažemo mekru, znači onaj koji klanja, znači učinio mekru, nema grijeha, e sad se pitanje, ima li nagradu za to? Ima li nagradu za to ili nema nagradu? A imamo zahirije koji kažu dozvoljeno je klanjati. Otkud njima to dozvoljeno Kažu da su, da su ovi hadisi e, mensuha, derogirani. Čime su derogirani? S kojim hadisom? Šta je njima dokaz? Kaže, dokaz su njima oni hadisi u kojima je došlo da se klanjalo u tim vremenima. Da je klanio poslanik sallallahu ili da dozvodio se klanja. Ti hadisi su derogirali ove hadise. Odgovor Džomhujura ne kaže. Oni hadisu kojima je došlo da se klanjalo u tim vremenima, da se klanja, kaže, oni su, oni su specifični za te namaze a ne da negiraju ovaj propis uopće. Znači, stvari opet e, razumijevanje ovih hadisa. Znači, ispravno ono, ispravno ono na čemu je znači, e, većina učenjaka da je klanjanje u tih vremena da je mekruh, a ne da je haram. E, a ovo što, što kažu Zahirije znači da je, to, da je to slab stav u smislu da su derogiran ti hadisi. Dobro. Sljedeće pitanje oko, o kojih se učenjaci različite, a vezano za zabranjena vremena je to uh, različito oko toga koji, je, koji su to namazi zabranjeni u ovim vremena? Koji su namazi zabranjeni da se klanja u ovim vremena? Kad kažem zabranjeni, mislim se ovdje preneseno značenje. Jer govorimo zabranjeno, a u stvari on me jel? <clears throat> Koji su namazi koji, su, koji, e, koji je zabranjeno klanjati u ovim vremenima? <clears throat> O to smo govorili. Uglavnom, e, ona dva opće poznata stava učenjaka su e, na tom da je većina učenjaka, prvi, većina učenjaka na stavu da se misli na sve na file, sve dobrovoljne namaze. Džemi, džemiju ili tetavuat. Znači sve vrste dobrovoljnih namaza. Znači namaza koji nisu vađib. Izuzetak neki, znači na tome su Hanefije, Malikije i Hanabile, na tom stavu. Na Šafije se izvojili na stranu. Znači, Hanefije, Malikije, Hanabile smatra da se odnosi na, na, na sve namaze koji nisu vađib. Koji namazi nisu vađib? Znači, pet vakata nisu vađib. Pa, pet vakata jesu vađib, znači ostali nisu. Znači, misli na, misli na recimo, na sunete, na opću na filu, na tihetul, tahijetul mešid, dva rekata poslije abdesta i tako dalje. Da li ovo ulazi e, klanjanje dženaze, klanjanje salatog kusufa, nama za pomračenje, e, prilikom pomračenja sunca ili mjeseca i tako dalje, shodno, da li su ti namazi, znači, shvaća se na to, da li on smatra da su ti namazi vađiv ili fartki faje ili mustehap. Kako i ko tumači, tako i potpada pod ovom meselu. Uglavnom, znači, e, tri mezeba su na stavu, znači da se ovo odnosi na svu na filu. <clears throat> Što kaže? Jer je, kaže, e, zabrana u tekstu hadisa došla u općoj formi, bez uzetka. Dok drugi stav učenjaka, na čemu, su ša, na čemu je šafijski mezeb, a u stvari tu je mama imama Ahmeda, na tome je šeho Islam ibn e, a to je da se misli na nevafil mutlaka, da se misli na opću na Šta znači opća nafila? fila? Čemu razlika između općina file i ove specifične file? Općina fila to su ono dobrovoljna, dobrovoljni rekat koji se klanjaju, znači nisu, ne, misli se na tehijetul meš, ne misli na, na klanjavanje e, suneta, ne misli se na, na dva rekata poslije, e, poslije, dva rekata teube, dva rekata poslije abdesta i tako dalje. Ja, kod onih koji je vjerodostojno jeste. E, znači, po šafijama se misli na opću na filu. Da neko kaže, pa hoću dva rekata, gdje Allah da klanja općina na fili. A kažu namazi dhevatul esbab, namazi s povodom, kaže poput tehijetul mešida, dva rekata poslije abdesta, kaže oni su dozvoljeni i ovim vremenima. E, šta je njima dokaz? Mi smo o ovoj temi govorili, znači, da imaju dokazi i argumenti, znači prvo tehetu meši to je došlo u općoj formi kada neko dođe, neka ne sjedne dva rekata, šta je dokaz za e, ovaj, dva rekata tevafa, hadis, vjerodosan koje je došlo da kod, kabi, da, da, da se ne sprečava da se sprečava da klanja dva rekata u bilo koje doba, bilo koje vrijeme. I imamo hadis poslije, uh, poslije sabah namaza, farz namaza, da, da je da je, da je klanjao asabu pristup poslanika sallallahu sallam, iako ima slabosti u određenom tom hadisu, ali ima čaka koji ga smatra prihvatljivim. Uglavnom, znači, to je razilaženje po ovom pitanju, znači, na koje se namaze odnosi. Što znači da se ovo ne odnosi na koje namaze? Na farzove. Kako može na farzove odnositi? Pa čovjek došao, ovaj, e, zakasnio na da klanjanje, recimo, Indije namaza u džematu. Ljudi klanjali u džematu. I on treba klanjati farz namaz. I on dođe poslije toga, treba da klanja. Da ne neko shvatio, čeka, ovo zabranjeno vrijeme, i e, ljudi sklanjaju i ne još klanja farz, i ne smije klanjati on farz namaz. Znači, ne misli se na farzove namaza, nego se misli na, na, na namaze, na, na filu, shodno ovom razvijedačnom koje smo ovdje spomenuli. A onda sad ostaje pitanje tu, da li, se, da li je zabranjeno u tim vremenima klanjati, e, e, kak se zove, ovaj, dženazu namaz. A imamo, malo prije smo spomenuli tekst hadisa o kojem je došlo da u tim zabranjenim vremena došlo, što kaže Nehana nakbora mautana da klanjamo da, da, da ukopavamo u to vrijeme naše mrtve ako ukopavamo to vrijeme naše mrtve što znači prije ukopavanja smo klanjali dženazu i da li se odnosi na to ne odnosi uglavnom ispravno da je dozvoljeno klanjati dženazu u bilo koje vrijeme dana i noći i u zabranjenim vremenima i da je to došlo potvrđeno u vjerodostojnim hadisima dobro treća mesela vezano za ovo je to odakle, kada počinje zabrana za e, zabrana za e, e, zabranjenog vremena za sabah namaz. Imamo tu dva mišljenja, a to je jedno je da počinje zabrana od tada kada nastupi prava zora. Na čemu su Hanefije? Hanefije kažu zabranjeno vrijeme vezano za sabah počinje kaže, kada nastupi prava zora. Džumurčenjaka kaže ne, kada se klanja sabah namaz, farz namaz, kad se klanja u džematu, nakon toga nastupa to, to zabranjeno vrijeme. A mi znamo, pošto kod nas Hanefi jako kasno klanjaju ovaj sabah namaz, znači onaj kod njih kod njih e, ta zabrana jako kasno i nastupa, dok kod džumhura kad se klanja ranije sabah namaz, kad se klanja ranije, znači onda bude ta zabrana duže traje. Uglavnom, ko, je, ko e, odakle Hanefijama to da počinje, da nastupa zabranjeno vrijeme sa sa nastupanjem zori. On tu dokazuju sa hadisom koji prenosi Abdullah ibn Omera radijallahu anhuma u kojim je došlo, e, bilježi ga e, autori e, četiri sunena, da je došlo u hadisa, pa sam rekao, la salate badel feđri illa seđetin. Kaže, nema namaza nakon zori, kaže, osim seđetin, dvije seđe, to su dva rekata. Koja dva rekata? Na fili dva, pardon, dva rekata suneta od farz namaza. Znači, nema namaza, kaže, nakon zore, naš, nakon što nastupi prava zora, osim dvije seže, odnosno dva rekata suneta sabah namaza. Onda kazuje s tim hadisom. Hadis da je vjerodostojan, bio bi uh, jasan širijski tekst, da se misli na to vrijeme, da od nastupanja zori, da tad nastupa zabranjeno vrijeme. E, dok džumhur učenjaka kaže, ne kaže ispravno da se misli ovdje nakon klanjanja e, sabah namaza, zašto on dokazuju e, drugim hadisom koji smo mu tefeku na lehi, koje smo spomenuli do sad, a kojima se spominje, kaže la salate bade salat il feđe, nema namaza, kaže nakon namaza sabaha. Znači nakon što se klanja sabah namaz, sve dok ne izađe sunce ili e, la salate bade salati subhi u drugom rivaču došla od Omer radijela anhu, ovo je od Ebu hudrija Uglavnom u tim hadisima naznači da se jasno naznači, znači nema namaza nakon što klanja e, saborski fars, a ne nakon što nastupi zora. Tako da je ispravnije ovo na čemu je učenjaka, a ono na čemu su Hanefije, onaj hadis ima o sebi slabosti. Svi imaju u sebi slabosti. Da je vjerodostojno, znači bilo bi preciznije nego ovo na čemu je jur Uglavnom, ova dva hadisa, znači rezimi ovo kompletne teme, ova dva hadisa ukazuju, e, znači ova dva hadisa smo ovdje spomenuli, da je, zabranjeno vrijeme klanjanja e, na fili, opće na fili, nakon sabah namaza i nakon ikindi namaza, ova dva hadisa spomenuto. Uh, shodno razilaženju, ovdje kako smo spomenuli, shodno razilaženje učenjaka. Znači, jedno je vrijeme nakon sabah namaza, drugo nakon Indije namaza. oni on je spomenuo ta dva hadisa gdje je potvrđeno to dvoje. I spomenuo, znači, ovaj, od Abdullah Nabasa, znači hadis koji on spominjao da shaba i od Abu idela Hudrija. A ovo što smo rekli, ovo treće namasko vrijeme, rekli smo da, da je ono preneseno u, kod muslima, od Ukba ibn Amira i od Amra ibn Abesa da se spomenuto to treće vrijeme koje je zabranjeno klanjati, a to je kada sunce na, u zenitu na polovini neba. I to jako kratko traje, znači taj period da, da sunce bude u zenitu, to traje nekoliko minuta. Znači jako kratko za razliku od vremena jutarnjeg i večernjeg. E, spomenuo sam u početku da je, da je smisao e, zabrane klanjanja u ovim vremenima, znači da, da se ne bi oponašali kafiri u njihovim ibadetima, kako se, e, znači, e, e, u stvari to nas u osnovi vadi na to, što osnovni princip šerijata, zabrana oponašanja nemuslimana u njihovim ibadetima, običajima, adetima i tome slično. Pa to potpada pod ovaj propis. A u stvari ovdje ovaj komentator ovoj knjizi Tesiru Alam Abdullah Besam još dodaje jednu vrlo bitnu stvar da kaže da mnogi šerijetski tekstovi ukazuju da muslimani trebaju da budu na distanci u mnogim stvarima koje rade od oponašanja mušika i kjafira. I na to ukazuju mnogi širijski tekstovi. Iz kog razloga? Šta je, šta je pojenta toga? Što nam to treba? Zato kaže, uh, zato što i, e, musliman mo, ima svoju i treba da ima svoju izgrađenu ličnost e, sa znači, e, obrisima, e, obilježima koje, koje mu je Islam zacrtao i da je u tome ponos E, da u tome ponos i u tome treba biti njegova gordost. A ne da slijedi sad ovu, sad onu kulturu, ovu civilizaciju, ovu modu ili onu modu i da ide za, za ljudima, za državama, za civilizacijama. Ono što je došlo u islamu, dovoljno je islamu muslimanima i nema potrebe da ponaša neko drugo. Svijedno, znači u ibadetima, u vjerskim, u vjerskim stvarima, e, nešto što je vezano striktno za vjeru, za akidu, za obrede i čak i u adetima osim kad taj određeni adet prevlada kod muslimana i onda ne predstavlja više ponašanju, zabrane ponašanja kafira znači, e, znači smisao te zabrane ponašanja se vraća na to da musliman e, e, treba imati svoju izgrađenu ličnost i biti ponosan u njoj, znači sa svojim izgledom, sa svojim ponašanjem, sa svojim ophođenjem komunikacijom, onako kako mu širijat odredio i da nema potrebe, odnosno potpada ovdje pod zabranju ili mekruh ili haram, čak može biti kufr ako ponaša određene druge civilizacije i kulture zbog toga je to došla ta zabrana ponašanja i slijeđenja drugih.